الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد biz irob darslariga kirishdan oldin arab tilidagi grammatika haqida bir qisqacha ma'lumot aytib o'tamiz arab grammatikasi bizning dinimiz bo'lgan qur'onga va hadisga olib boruvchi vasila hisoblanadi biz qur'onni qanchalik chuqur bilishlikka harakat qilsak va qancha chuqur tushunishlikka harakat qilsak arab grammatikasini shunchalik bilishlikka majburmiz chunki arab grammatikasi ma'nolarni to'g'ri izohlash va tushunchani yengillashtirish uchun eng tuzib berilgan qulay qoida har qanday arab tilini qur'on bo'lsin hadis ilmi bo'lsin fiqh ilmi va boshqa balog'at fasod ilmlari bo'lsinki biz ularni yengil tushunishligimiz uchun albatta arab erobini bilishligimiz shart arab bo'lgan kishilar o'zlarini har qanday oddiy kitoblarni o'qishi vaqtida ular eroblariga unchalik muhtoj bo'lmaydi xuddi bizki o'zimizni o'zbek tilini o'qiganimizda biz ona tilimizni grammatikasini bilishlikka muhtoj bo'lmaganimiz kabi ammo o'zlarining mutaxassis bo'lgan kishilari misol tafsir ilmida bir kishi mutaxassis bo'lsa albatta u odam arab grammatikasini arab bo'lsa ham bilishligi shart arab tili nihoyatda murakkab til bo'lganligi uchun unga rioya qilishligi zarur bo'lgan arab tilining grammatika nahu va sarf fani bor har bir vojib narsaki u qoyim bo'lishi uchun ikkinchi bir narsaga muhtojlik sezsa mana shu ikkinchi narsa ham vojib bo'lib qoladi vojibga aylanadi usul qoidasida ma qoma bihi vojibun fahuva vojibun qoidasi bor bir vojib narsani qoyim qilishi uchun boshqa bir narsaga muhtojlik bo'lsa mana shu boshqa narsa ham vojiblikka aylanadi deyiladi misol bir odam namoz o'qishlik uchun namozning shartlaridan namoz barpo qilishi uchun farz barpo qilishi uchun unga tahorat shart tahorat alohida mustaqil ibodat hisoblanmasada lekin namozni bajarishlik uchun tahorat olishlik ham farzga aylanadi namoz uchun xuddi shunday biz dinni o'rganishligimiz uchun qur'on va hadisga yetib borishligimiz uchun nahu bizga xuddi mana shu vojib o'rinni bajaradi ulamolar aytishganlarki dinni sog'lom o'rganishi uchun nahu ilmini o'rganishlik ham vojib bo'ladi deganlar chunki nahu ilmi din ilmini o'rgatishga bizga vasila bo'ladi biz arab bo'lmagan ajamlar xususan arab tiliga kirgan vaqtimizda agar arab grammatikasini yaxshi bilmasak arab tilini tushunish bizga juda og'ir bo'ladi yillab balki o'n yildan ziyod bo'lib yurgan talabalarni biz ko'plarni kuzatamizki arab tiliga tarkibga erobga mukammal tushunmaganligi uchun bilmaganligi uchun qo'liga biron bir kitob bersangiz yaxshi tarjima qilolmaydi buning asosiy sababi erob qoidasini yaxshi bilmaganligidan ichidan qattiq ozorlanadi nimadir yetishmayotganligini tushunadi lekin u nima ekanligini topolmaydi har bir ilmni o'zini eshigidan kirishlik bor bo'lgandek arab tilini o'rganishda biz erob bilan tarkib arabni grammatikasi orqali kirib borar ekanmiz arab tiliga juda nihoyatda osonlik bilan yetib boramiz o'n yil o'n besh yillab grammatikadan uzoq bo'lib arab tilini o'rganaman degandan ko'ra bir yil bir yarim yil arab grammatikasini yaxshi o'rganib hayotga tatbiq qilib kirib borilsa o'n yildagi qilgan harakatdan ko'ra tezroq natijaga erishiladi shuning uchun biz ajamlarga qanchalik arab tilini grammatikasi zarur ekanligini bilgan holatimizda ko'p kuzatishlarga qaraganda bizda asosiy mabdal qiroatning bir ikki uchinchilari mashhur bo'lganligidan ko'p ahli ilmlar mana shu kitoblarni erob qilishlikka va nahu sarf bo'yicha uni grammatikasini aytishlikka harakat qilganlar bunda ba'zilarida biz ko'p noqisliklarni ko'rdik ba'zilarida xatolarni ko'rdik ba'zilarida tolib endi boshlovchi odamga qisqagina qilib tushunarsiz qilib eroblarni keltirib qo'yganlarini kuzatib ularga bir mabdal qurotdan bir ikki va uchinchilarini shunday bir tarkib uslubida grammatik uslubida nahu va sarfni erob qoidasi bo'yicha tadbiq qilishlikda bir kitob qilib yozishlikka ollohdan madad so'rab kirishilyaptiki bu madil qirotning bir ikki uchlari bizni katta kitoblarga yetaklaydigan katta kiymaga olib boradigan kichik kiymacha bo'lishligini umid qilamiz buning madil qirotlarni boshlashimizda bizga ba'zi bir toliblarga shartlar bor mana shu shartlarni bajarmasa madil qirotni biz qiladigan irob qoidasini ham tushunishligi qiyin toliblar endi arab tiliga kirib borayotgan kishilar tarkib nima erob nima buning grammatika uslublari nahu qoidani bunga solishtirishlik qanday ekanligidan uzoq bo'lganligi uchun birinchi darsni nihoyatda yengil suratda keltiramiz undan keyingi darsni undan ko'ra kengroq sharhlab va uchinchi dars unga avvalgi ikkita darsga bog'langan holatda to'rtinchi dars ham xuddi shunday holatda oxirigacha ketiladi misol birinchi darsimizni mubtado haqida bir qisqagina ma'lumot bersak albatta tolib shu qisqa ma'lumotni yodlashligi shart ikkinchi darsimizda mana shu mubtadoni kengroq izohni qo'shib qo'yamiz uchinchi darsda yana izoh boringki mubtado va xabar darslarini yigirmata yoki yigirma beshta darsda mukammal aytib o'tiladi inshaalloh fe'llar ham zarflar ham va jor harflari va boshqa hamma irob qoidalariki sekinlik bilan tolib qiynalmasligi uchun eng zarurati birinchi beriladi va undan keyin unga kerakli bo'lgan izohlar va sharhlar keyin aytiladi shuning uchun albatta tolib birinchi darsni yaxshi yodlashligi shart ikkinchi darsga yo'l ochilishligi uchun ikkinchi darsni yaxshi yodlashligi shart uchinchi darsga yo'l ochilishi uchun va hokazo biz avvalgi darsda bir qoidani aytib o'tgan bo'lsak keyingi darslarda imkon qadar qoidani takrorlamaymiz kitob cho'zilib ketmasligi uchun ba'zi bir o'rinda takrorlashimiz mumkin ba'zi qoidalarni eslatma sifatida xolos shuning uchun birinchi darsdagi bor narsani yodlash shart ikkinchi darsga yo'llanma bo'lishlik uchun biz birinchi darsimizni boshlaymiz birinchi darsimiz addarsul avvalu degan so'z bilan boshlangan addarsul avvalu bu mavsus sifat bo'lib mubtadolikni ham ko'taradi unda xabarini hazb qilamiz yoki addarsul avvalu xabarni ham ko'taradi shunda mubtadosini hazb qilamiz ikkita ish ham joiz agar addarsul avvaluni mubtado qilib xabarni hazb qilamiz deydigan bo'lsak unda addarsul avvalu ma yalihi deb xabarni hazb qilib keltiramiz ya'ni addarsul avvalu degani mavsu sifat mubtado bo'ladi ma yalihi jumlasi xabar bo'ladi uning ma'nosi birinchi dars qo'yda kelayotgan narsalardir ya'ni qo'yidagi narsalarimiz birinchi dars bo'ladi degan mazmunda ad-darsul avvalu mavsu sifat bo'lib mubtado ma yalihi ma mavsula yalihi silasi yalihi fe'l huva foili bor moga qaytadi hi zamiri ad darsul avvaluga qaytadi shunday qilib mahzuf xabar bo'ladi ma yalihi mahzuf hazl qilingan xabar ya'ni birinchi darsimiz quyida kelayotgan narsalardir endi addarsul avvaluni mubtadosini hazb qilib addarsul avvaluni xabar qilsak ham bo'ladi buni aksini unda addarsul avvaluni xabar qilsak mubtadosini hazb qilamizda alladi nabdau bihi addarsul avvalu deymiz biz u bilan boshlaydigan narsamiz birinchi darsdir deymiz ya'ni birinchi darsni biz shu bilan boshlayapmiz degan mazmunda allazi nabdau bihi ad-darsul avvalu bo'ladi allazi nabdau bihi mubtado ad-darsul avvalu xabar birinchi darsimiz hada kitobundan boshlanadi hada degani doim hada kalimasi mabni keladi bu qachonki muzakkar yoki muannasning tasniyasi qo'shilib kelib qolsa shunda tasniyani irobiga qarab eroblanib ketadi misol hada desak hada doimo mabni bo'ladi shuni tasniya qilsak hazani qilsak raf holatda hazani bo'ladi nasb va jar holatda hazayni bo'ladi shu vaqtida mabnilikdan erobga o'tadi undan boshqa o'rinda mufrat kalima kelganda haza doimo haza bo'ladi foil bo'lganda ham raf bo'lganda ham nasb bo'lganda ham jar bo'lganda ham haza holatida qoladi hadadagi ho harf tanbeh deyiladi hazadagi asosiy ism za ismi bo'ladi undagi ha hazadagi ha u harf tanbeh shuning uchun ha harf tanbeh mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al irob deb iroblanadi ha degani harfi tanbehdir tanbeh berilyapti xolos tanbeh uchun zaga qo'shib qo'yildi mabniyun ala sukun sokinga mabni qilingan ha deganda ha cho'ziladi alif bor mana shu alif sokinga mabniy qilingan bo'ladi biz doim esimizda tutaylikki doimo alif sokinga mabniy qilinadi qayerda alif kelsa xoh hada kelsin xoh zada kelsin xoh boshqa o'rinlarda alif kelsa doimo alif sukunga mabniy qilingan doim sokinda mabniy turadi o'zgarmaydi u la mahalla lahu minal erob degani erobdan unga hech qanday o'rin yo'q ha kalimamizga irobdan nasiba yo'q nima degani ha kalimamiz rafni ham bildirmaydi nasb va jarni ham bildirmaydi haga hech qanday irob harakatlari berilmaydi bu yerda asosiy berilayotgan harakat za kalimamizga shuning uchun hazadagi za asosiy kalima demak ha aytdik harf tanbi mabnin ala sukun la mahalla lahu min al irob hech qanday irobdan nasiba yo'q za ismi ishora mabniyun ala sukun bu ham sokinga mabni qilingan nima uchun bunda ham zadagi alif turibdi alif doim sokinga mabni qilinadi fi mahalli rafin mubtadaun deymiz fi mahalli rafin mana bu yerda la mahalla lahu al irob demadik chunki bunga irob bor fi mahalli rafin raf mahallida turibdi bu ko'rinishda garchi zada alif sokin bo'lib tursa ham raf bo'lib ko'rinmasa ham lekin taqdirda bu raf bu deymiz shuning uchun bu mubtado deymiz demak za ismi ishora madnun ala sukun fi mahali rafin mubtadaun raf o'rinda bo'lib mubtadodir kitabun kitabun xabar mubtadoning xabari kitabun ismun marfuun alamatu rafihi ad-dammu deyiladi demak ismun marfuun alamatu raf'ihi ad-dommu kitobimiz marfu qilingan ism bo'ldi raf alomati zamma bo'ldi ya'ni kitabun deb zamma bo'lib ochiq turibdi hada mistaratun bu ham xuddi avvalgi hazamiz kabi hazadir hotambi zo ismi ishora bo'ldi mistaratun xabari bo'ldi bu ham mistaratun ham ismun marfuun alomatu raf'ihi ad-dammu bo'ldi ya'ni raf qilingan ism rafning alomati zamma bo'ldi mistoratun bo'lib zamma turibdi endi mubtado va xabar haqida biroz tanishtirib o'tamiz mubtado degani bir kishiga yoki nimagadir ya'ni aqli bor yoki aqli yo'q narsalarga kimga yoki nimaga qaratilib shu odam yoki shu narsa haqida gapiriladi va gap muxotabga eshituvchi odamga gap to'la bo'lmay qoladi bir odamni ma'lumoti yoki bir narsani ma'lumoti aytiladida shu narsa gap to'la bo'lmaydi shunda xabar uni to'ldirib keladi agar xabarsiz qolib ketsa jumla to'la jumla bo'lolmay qoladi hada mistratun bu chizg'ichdir bu degan vaqtida muxotab eshitgan vaqtida bu kalimani davomi borligini bilib turadi chizg'ichdir deb gapni tugatgandan keyin to'la bir kalom bo'ladi va gap tugaganligi bilinadi demak mubtado va xabarni odam fahm bilan va zakovat bilan ajratadi asosiy qoidasi shu mubtado bundan buyog'i mubtado bundan buyog'i xabar deyiladida fahm farosat bilan gapni o'rtasida jor majrurlar mutaliqlar fe'l foylar hammasini ajratib ajratib fahm farosat bilan ko'p mashq bilan ajraladi albatta o'ziga yarasha mubtado va xabar o'rtasida bir qancha alomatlar bor inshaalloh bu alomatlarni sekin aytib o'tamiz bu alomatlar mubtado va xabarlikni bildirib turadi lekin asli bilishlik gapni ajratishdagi fahm farosat bo'ladi ayna lavhu ayna ismni oldiga kelsa zarf bo'lib xabar muqaddam hisoblanadi undan keyin kelgan ism mubtadoi mohir bo'ladi ammo ayna fe'lni oldiga kelsa ayna zarf bo'ladida mutalig'i undan keyin kelgan fe'lga bo'ladi ayna tadhabu desak misol ayna zarf mutalig'i tadhabuga bo'lib ketaveradi fe'lga ammo ayna lavhu bo'lib ism kelib qolsachi unda ismga bo'lmaydi xabar muqaddam deyiladi undan keyin kelgan allavhu ism mubtadoi muoxir deyiladi ayna ismi istifom mabniyun alal fathi fathaga mabni qilingan aynadagi turgan fatha u mabni fi mahalli nasbin nasb o'rnida deyiladi nasb o'rnida deyishligi ayni zarf bo'lgan vaqtida zarflar doimo nasb deyiladi zarflar doimo maful qabildan bo'lgani uchun zarf deyiladi shuning uchun fi mahalli nasbin nasb mahaldadir mahalda nasb lekin mana biz ko'rib turgan aynadagi fathasi u nasbku deyilmaydi u mabniy u shunga qo'yilib qo'yilgan narsa lekin taqdirda nasb deyiladi zarf e'tiborli bo'ladi zarfu makan aynamiz zarf makondir bir narsani aytib o'tamiz aynalar doimo zarf makonda keladi zarf zamonda kelmaydi ayna deyilsa zarf makon tushunamiz mutaalliqu bi mahzufin deymiz hazb qilingan narsaga ta'liq topgan mutaallig'i hazb qilingan narsaga bu hazb qilingan narsa koinim bo'lsin mavjudim bo'lsin o'zidan oldingi hazb qilingan narsaga ta'liq bog'lanib turadi xabarun muqaddamun li mubtadain muaxarin mubtada muaxar uchun xabar muqaddam deyiladi demak bitta aynan o'zini bir qancha gaplar bilan sharhlar ekanmiz arabchasini yana bir takrorlaymiz ayna اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر li mubtadain مؤخر deyiladi aynan o'zi mana shunchalik gap bilan tuziladi bu ayna deganda shuncha narsani tushunamiz shuncha narsani yig'indisi bitta aynani sharhlab turadi allavhu allahu ismun marfuun alomatu raf'ihi ad-dammu mubtadaun muakhharun deyiladi allahu demak ismi marfu raf ism bo'lib kelyapti alomatu raf'ihi uning raf bo'lib turgan alomati ad-dammu zamma bo'lib turibdi allahu bo'lib oxiri zamma mubtadaun muakhharun keyin kelgan mubtadodir aynal mehbaratu aynal lavhu degani doska qayerda aynal mehbaratu o'chirg'ich qayerda ayna xabar muqaddam al mehbaratu mubtadoi muahhar demak aynamiz yana bir takrorlab o'tamiz ayna ismi istifom bo'lyapti so'roq maqsadida kelyapti qayerda deb so'rayapti mabnin alal fathi ayna bo'lib fathaga mabni bo'lib qoldi fi mahalli nasbin nasb o'rnidadir <laughs> taqdirida mafulun fihdir bu ya'ni maful qabildandir zarfu makanin uni asli kelishligi zarf makon bo'lib keladi mutaliqun bi mahzufin hazb bo'lingan narsagadir mutalligi xabaru muqaddamun li mubtadai muakhharin keyin kelgan mubtadai muakhirga xabar muqaddamdir al mihbaratu ismun marfuun alamat raf'ihi ad-dammu mubtadaun muakhharun deymiz demak al mihbaratu raf qilingan ismdir uning raf alomati zammadir mubtadai muakhhardir xudin qolama xuz fil amr mabniyun ala sukun fil amrlar sokunga mabni qilinadi bu ham xuz mabni bu ham mabniyun ala sukun foiluhu domirun mustatirun fihi vujuban taqdiruhu anta uni foili mustatir zamirdir ya'ni takiga bekilgan vujuban bekilishligi vojibdir ya'ni biz uni foilini albatta bekitamiz taqdiruhu anta uni taqdiri anta bo'lgan foilni bekitamiz vujuban kalimasi zamir mustatirdir vojiblikka binoan bekilyapti deyishligimizda bekilishlik ikki xil bo'ladi vujuban bo'ladi javozan bo'ladi gohida bekitishlik joiz bo'ladi gohida bekitishlik vojib bo'ladi qachon joiz bo'ladi joiz bo'lishligi agar fe'limiz g'oyib ma'nosida kelsa ho muzoriy ho mozi bo'lsin g'oyib siyg'asida ahoda yahudu siyg'alarida kelsa misol unda uni zamir mustatirimizni bekitishlik joiz bo'ladi vojib emas unda huvani biz bekitishligimiz joiz nima uchun chunki huvadan boshqa foilni ham ko'taradi u shuning uchun joiz u misol rashidun ahodal qalama desak ham bo'ladi ahodani tagida huva bor rashidga qaytadi desak ham bo'ladi ammo rashidun ahoda ahuhul qalama desak ham bo'ladi rashidning akasi qalamni oldi demak rashid olmadi uni g'oyib kelgan vaqtida uni rashidni o'zini qo'ysak ham bo'ladi o'zidan boshqani qo'yib yuborsak ham bo'ladi shuning uchun bu bekitishligi joiz bu qachon endi vojib bo'ladi deyilsa vojib bo'lishligi fe'limiz hozirni bildirsa muxotab mutakallim amr siyg'alarida kelib hozirni bildirsa g'oyibni emas shunda bekitishlik vojib bo'ladi vojib degani nima degani deyilsa unda antani qo'yishliging vojib undan boshqasini qo'yolmaysan degani ahoda fe'li kelganda huvani qo'ysak ham bo'ldi ahohini qo'yib foil qilib yuborsak ham bo'ldi ammo buyruq fe'llari kelganda hozir fe'llari kelganda antani qo'yamiz boshqani qo'yolmaymiz misol xodil qalama deymiz Xuz ahukal qalami deyolmaymiz Ol seni akang qalamni deyolmaymiz Shuning uchun antadan boshqasini qo'yolmaymiz Shuning uchun zamiru mustatirun fihi vujuban deyishligi mana shu. Al qalami maf'ulun bih mansubun alomati nasbihi al fathu. Demak, al qalami maf'ul bih bo'ldi, mansub bo'ldi, nasb qilingan. nasb alomati fatha bo'ldi hatil kurrosak hati ismi fe'li amr ismi fe'l amrlar nima degani ismi fe'l degani deyilsa ismi fe'l degani fe'lni ma'nosini bajara oladigan ism degani bir ism keladi shu ism fe'lni ma'nosida turadi bu fe'lning ma'nosida turadigan ismlar ism fe'llar uch xil ko'rinishda keladi mozi muzoriy amr ko'rinishida keladi gohida amr ma'nosida keladi bu eng ko'p ishlatiladigani gohida mozi ma'nosida keladi bu kam ishlatilinadi gohida muzoriy ma'nosida keladi bu ham kam ishlatiladi uchalasi ham bizga samoiy bo'lib kelgan ya'ni biz arablardan shuni eshitib kelganmiz samoiy degani biz arablardan shu holatda o'rganganmiz birinchi til paydo bo'lgan keyin nahu qoidasi paydo bo'lgan shuning uchun birinchi til paydo bo'lgandan keyin keyin nahu qoidasini ulamolar solgandan keyin ko'p narsalar nahu qoidasiga tushmay qolgan tushmagandan keyin bu arablardan shunday eshitilgan edi samoiy bu deb olib kelib qo'yadi xolos amirga bo'lgan ism fe'limiz mana bitta misoli hati mozi muzoriga ham bir qisqacha aytib o'tamiz kerakli o'rinlarda inshaalloh unga yoritib o'tib misol moziyga hayhota hayhota ham u hech qanday fe'l emas hayhota degani bauda ma'nosida uzoq bo'ldi uzoq bo'ldi moziymi o'tgan zamonmi demak hayhota fe'li bauda ma'nosida bo'ldida ismi fe'limiz moziyni ma'nosini bildirdi gohida muzoriy ham keladi dedik misol uffin uffin kalimasi atadajjaru degani siqilyapman degani muzoriyda aytiladi demak uffi kalimasi ismi fe'l bo'ldida atadajjaru fe'lidan evaz bo'lib keldi atadajjaru degan fe'lni ma'nosini bildirib turdi mana bu yerda eng ko'p ishlatilayotgani bizga va hozir bizni darsimizga taalluq bo'lgani hati ismi fe'li amr bo'ldi hati ismi fe'li amr mabniyun alal kasri bema'no atini tushunarlimi hati deganimiz ismi fe'li amr amr fe'lni ismi bo'ldi ya'ni bu ismimiz hoti ismimiz fe'l amrni bajarib kelyapti ma'nosida mabniyun alal kasri kasraga mabniy qilindi hati bo'lib oxirida kasra keldi mabniyun alal kasri bema'no atini menga ber degani bema'no atini degan ma'nosida keldi bunda ham foili foiluhu domirun mustatirun fihi vujuban deyiladi buni ham foyli mustatir foyli keladi vojiblikka binoan taqdiruhu anta anti antum buni taqdiri anta ham keladi anti ham keladi antum ham keladi shuning uchun hoti kalimasi mufrat tasniya jamda ham muzakkar muannasda ham bir xilda keladi misol muzakkarda hati muannasda hati deb yo bilan emas ham hati tasniyada hatiya deyilmaydi hati jamda hatu deyilmaydi hati bir xilda keladi shuning uchun buni zamirni mustatir deyiladi taqdiruhu anta anti antum uchalasini ma'nosiga qarab qo'yilaveradi agar bir kishiga qarab xitob qilingan bo'lsa kalimani zohiridan anta bo'ladi bir ayolga xitob qilingan bo'lsa anti deyiladi ko'pchilikka xitob qilingan bo'lsa antum bo'ladi al kurrosa al kurrosa mafulun bi demak maful bo'ldi hotiyga hoti ism bo'lgani bilan fe'lni amalni qildi agar yana bir narsani eslatib o'tamiz ism fe'llarimiz fe'lni amalni qilgan vaqtida fe'limiz o'sha ism fe'lga taalluqli bo'lgan fe'l lozim fe'l bo'lsa ism fe'limiz ham lozimnida amal qiladi agar mutaaddiy bo'lsa mutaaddiyda amal qiladi hoti keltir atini degan ma'noda atinida maful kerak mutaaddiy bu demak unga ham kurrosa degan mutaaddiy fe'l qilib mafulni olib kelib qo'yamiz al kurrosa mafulun bi mansubun alamatu nasbihi al fathu demak bu ham mansubdir nasb qilingandir nasb alomati fathadir hada varaqun bu varaqdir demak hada mubtado varaqun xabari hada ham biz yuqorida aytganimizdek hotambi zo ism ishora varaqun ham xabari ismun marfuun bedommati zohirati desak ham bo'ladi alamatu rafihi addommu desak ham bo'ladi ikkala qoidada ishlatiladi ismun marfuun raf qilingan ismdir biddommati zohirati deb to'g'ridan to'g'ri aytsak ham bo'ladi zammi zohira bilan ya'ni varaqun deb turibdi yoki ismun marfuun alamatu rafihi desak ham bo'ladi raf alomati addommu deymiz zamma turibdi xudil kitabi hozil kitobi ham xuddi yuqoridagi hozil qalama singari fe'li amr mabniyun ala sukun sokinga mabni qilingan foiluhu domirun mustatirun fihi vujuban unda foil bor mustatir bekilgan vojiblikka binoan bu taqdiruhu anta taqdiri sen bo'ladi demak vojiblik bu ham amr bo'lgani uchun bunga sen deyishlik vojib bo'ladi sen degan zamir keltirishlik vojib bo'ladi الكتاب مفعول به منصوب علامه نصبه الفتح الكتاب هم نصب kitaba ham nasb qilingandir nasb alomati fathadir ma hada ma ismi istifhom mabniyun ala sukun madagi alif biz yuqorida aytgandek alif doimo sokinga mabni qilinadi mabniyun ala sukun fi mahalli rafin raf o'rnida turibdi xabarun muqaddamun oldin o'tgan xabardir demak ma ismi istifo mabniyun ala sukun fi mahalli rafin xabaru muqaddamun shuncha tarif bilan ta'riflandi hada mubtadoi muoxir bu yuqorida aytganimizdek ho tanbi zo ismi ishora va mubtadaun muaxharun mubtado muoxir fi mahalli rafin mubtadaun muaxharun bu ham raf mahallidadir ya'ni taqdirida zamma bor buni haza turgani bilan chunki bu haza mabni bo'lib qolgani uchun zammani qabul qilolmayapti deyiladi kurrosun daftar mana bu yerda kurrosunni mubtadosi hazb bo'ldi kurrosun xabarun bimahzufin mubtadain taqdiruhu hada deyiladi kurros deganimiz xabardir hazb bo'lingan mubtadoga xabardir mubtadoning taqdiri u haza edi deyadi kurrosun xabarun li mahzufin mubtadain taqdiruhu haza demak kurrosunda mubtado hazb bo'lib keldi mubtado hazb bo'ladimi mubtadoning hazb bo'lish usuli ikki xil bo'ladi birinchi xili mubtadoning hazb bo'lishligi joizdir ikkinchisi mubtadoning hazb bo'lishligi vojibdir ba'zi bir o'rinlarda keladi mubtadoni hazb qilsangiz joiz xohlasangiz hazb qiling xohlasangiz hazb qilmang joiz u ammo ba'zi bir o'rin keladi mubtadoni hazb qilishingiz vojib bo'ladi unda shart hazb qilishlik qachon mubtadoning hazb qilishi joiz bo'ladi deyilsa bir savol o'tib shu savolga javob dalolat qilayotgan vaqtda o'sha savolga javob tariqasida mubtadoni hazb qilishlik joizdir deyiladi misol ma hada degan savol o'tdi bu nima deganda kurrosin deb o'sha savolga javob keltirdi shunda hazani aytsa ham bo'ladi aytmasa ham bo'ladi o'sha ma'no bo'ladi arab qoidasida imkon qadar qancha qisqartirsa fasohat balog'atda ziyodalashganligi uchun shunda hazani hazb qilib qo'yiladi bu nima desa bu daftar demasdan bu nima deganga daftar deb qo'yiladi ammo ikkinchi yo'li borki u hazm bo'lishi vojib yo'li bor u hazm bo'lishi vojib yo'li bir qancha yo'llari bor shulardan eng muhimlari eng ahamiyatga ega bo'lganlari uchta birinchisi madaf fe'llari bilan mazammat fe'llari kelib qolsa shunda mubtadoni hazb qilamiz misol nema bisa habbazo saa degan kalimalar bor madh fe'lga ni'ma bo'lsa mazammat fe'lga bisa qanday ham yomon ni'ma qanday ham yaxshi shunday vaqtida mubtadoni hazb qilamiz buni inshaalloh o'z o'rnida misollar bilan tushuntiramiz ikkinchisida qasam kelgan vaqtida mubtado hazb qilinadi bunda ham vojiblikka bilan misol vallohi la afalanna kada vallohi la uhafizanna alal ahd allohga qasamki falon ishni qilaman deyilyaptimi shunda vallohida mubtado hazb bo'lib keladi yamin kalimasi mubtado kalimasi hazb bo'ladi shunda vojib u ko'rinishda vallohi la falana kaza deb ketaveradi uchinchi qoidasida misol la siyamalar kelgan vaqtida la siyamalar raf bo'lib aytilgan vaqtida o'sha rafga mubtado keltirilgan vaqtida mubtadosi hazb bo'linadida undan keyin raf ismi aytiladi bularni ham inshaalloh misollari bilan o'z joyida aytib o'tamiz bizga hozir tegishli bo'lgan joyi mubtadoni hazb bo'lishligi joizligi faqat shuning uchun joizligi kifoyalandik ma hada ma biz yuqorida aytganimiz kabi ma ism istifom mabniyun ala sukun fi mahalli rafin xabarun muqaddamun demak momiz ism istifom bo'ldi mo sokinga mabni qilindi raf o'rinda bo'ldi taqdirda xabarimiz raf bo'lgani uchun taqdirda raf deydik buni va xabar muqaddam keldi hadihi mubtadoi muoxar mistaratun mistaratun ham mubtadosi hazb bo'lgan xabar xabarun bimahzufin mubtadain taqdiruhu hadihi bo'lgan hadihi mistaratun bo'lgan bu ham joizlikka binoan hazb bo'luvchi mubtadosi hazb bo'luvchi qoidalardan hati rishata hati biz yuqorida aytganimizdek ismi fe'li amr ismi fe'l amirda keldi ism fe'l moziyda kelishi mumkin muzoriyda amrda kelishi mumkin ammo ular moziy muzorilar kam ishlatiladi asosiy ko'proq amrda keladi misol soh keladi uskut degani mah misol inkafif o'zingni tiy degani dunaka ushla hammasi amrda kelayotganlar juda ko'p keladi hati ismi fe'l amr mabnun alal kasri kasraga mabni qilingan bema'no atini ber degan ma'nosida bo'ladi foilihu domir mustatirun fihi vujuban vojiblikka binoan zamir mustatir keladi taqdiruhu anta anti antum uni taqdiri sen ayol muzakkar muannas va jamga shartlar chunki bular mufrat tasniya jamda muannas muzakkarda bir xilda keladi o'zgarmasdan keladi mabni holatda shuning uchun kasraga mabni qilingan bu hati rishatadagi ar rishata mafulun bih risha pironi ol deganda mafulun bi ar rishata mansubun alamatu nasbihi al fathu demak nasb qilin nasb alomati fathadir xudir rishata xud fil amr mabniyun ala sukun bu ham yuqoridagi xudil qalama kabi folihu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta biz yuqorida aytib o'tdik ar rishata mafulun bi mansubun bil fathati zohira mansubun alamati nasbihi al fathu ikki xil mansubun birinchisi mansubun bil fathati zohira zohir fatha bilan nasb qilingandir rishata zohir fatha turibdi yoki mansubun alamatu nasbihi al fathu mansubdir nasb alomati fatha turibdi biz bu narsani hozir takror aytyapmiz keyingi darslarda bu mayda gaplarni kamaytiramizda asosiy tarkibni asosiy qismlariga ma'no etishlik va ulardagi keng tarqalgan ma'nolarga o'tamiz hozir biz birinchi darsni imkon qadar nimaga mamli qilingan nima qilingan hammasini aytib ketyapmiz buni birinchi dars ikkinchi darslarda va boshqa darslarda aytib boramiz lekin qisqartiramiz shuning uchun toliblar buni hozirdan yaxshilab yodlasa keyingilarga bizga aytishlikka hojat qolmasligi kerak keyingilarda o'zi tushunib ketaverish kerak takror aytishlik odamni zeriktiradi ayna kurrasu ayna biz yuqorida aytdik ayna ism istifom mabniyun alal fathi fathaga mabni qilingan fi mahalli nasbin taqdirida nasb bu chunki mafulun fih bu zarfu makan doimo zarf makon keladi aynalar zarfi zamon kelmaydi mutaalliqun bi mahzufin hazm qilingan narsaga bog'lanib turadi xabaru muqaddamun li mubtadain muakhkharin keyin kelgan mubtadoga xabar muqaddam bo'ldi al kurrasu mubtadoi muoxir al kurrasu ismun marfuun alamatu rafaihi dammu demak kurros yani raf ism bo'ldi uning raf alomati zamma bo'ldi aynal varaqu ayna ham xabar muqaddam al varaqu mubtadoi muoxir hozir aytganimiz aynal kurrosni aynan o'zi ayna daftarun ayna xabar muqaddam daftarun mubtadoi muaxir bo'ldi mana shu bilan biz birinchi darsimizga yakun yasaymiz inshaalloh keyingi ikkinchi darsimizni ikkinchi darsimizdan aynan hibrudan davom ettiramiz va sallallohu ala muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain